Ýagny hem Allah Tagalasyna, Allah Tagala ybadat etmeklikde we buýranyny edip, gaýtarandan gaýdyp takwalyk etmeklikde. Ýa yhlas diýlen zat bir Allah Tagalaň özi üçin, ýeke bir özi üçin adamlaň öwgüsinden ýa-da döwgüsinden, şo zatlaryndan näme doly daşlaşyp, edýän ybadatyna dile doly Allah üçin. Ol yhlasam nähili bolýar? Bir Allah Tagalaň töwhidini bileňde we ahyrýetde, kyýamatda boljak zatlary, agyr günleri bilende adam näme edýär? Şonda töwhidi, yhlasy artýar. E, şonuň üçin näme Allah Tagala bizi kyýamadyň, ýa şeki, şübhesi bolmajak kyýamat geljek gününe näme edýär? Ägälendirýär. Bu şo näme wada berlen günden ägälendirýär. Ýagny näil gün çagaň saçy agarar diýe agyrlygyndan ýa. Çaga kiçi çagaň näme o kyn günüň agyrlygyndan saçy agarar diýe. O näme şo gün ýetebýezzet fihil wujuh we teswedde wujuh diýýär. Näme käbir ýüzler agarar, käbir ýüzler näme garalar diýýär. Haýsy ýüzler agarar ähli sünnediň ol jemagadyň ýüzi. Selef salyhyň yzyna eýerenleň ýüzi agarar diýýär. O bid'atçy bolan, küfür, müşrik bolan, käfir bolanlaň näme ýüzleri garalar diýýär. Allah Taala näme edýär? Ýewme tubeddilul ardu bi gaýril ard diýdi. Ýagny bul ýer üýtgediler, ýerine näme başga ýer getiriler. Ýa näil ýer bolar diýär, hiç depejigem tapylmaz diýär, tek teki bolar. Ýewme tejidu kullu nefsin ma amilet diýä, min haýrin muhdara diýä. O gün diýä, her bir nefs özüne kyýamat üçin näme taýynlan bolsa diýä, şony tapar diýä. Adam diýýär, öz derinde gark bolar diýýär. Nähili gark bolar diýýär? O der ony gark etmezinden öň diýýär, ýedi gat ýeri siňdir, doýurar diýýär. Soňam öz derinde gark bolup oturar diýýär. Tä şu gulagynyň ýumşaklygy bar-a ýa-da burnunyň şu taýy. Ine, şoňa gelýänçä diýýär. Şonda diýip, näme günäsine görä diýip, hasaba garaşar diýýär. Şonuň ýaly-ak bolar diýýär o kyýamat gününem. Pygambersallamyň başga şu kyýamadyň agyrlygyny barada aýdýar-da, nähili aýdýar? Adamlar çäresiz näme bize bolar diýip, çykalga gözläp, şo gün pygamberleň ýanyna ylgap urarlar diýip, Adam aleýhissalama, soň Nuh aleý, şeýdip, şeýdip, şeýdip, şeýdip, o gün näme adamlar çykalga tapybilmän näme ederler? Pygamberleň ýanyna ylgap näme özleriniň kynlygyny gidirjek bolup näme ýol gözläp uralar. Ýejma'uhum Allah Taala olary näme kyýamat gününe birinjilerini we ahyrkylaryny ýani Adam aleýhissalamdan we soňky Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem ummatynyň soňky adamyna çenli näme eder jemlär şota. Şota jemlär bir meýdanda bir ýerde. Adamlaryň näme şon ýaly kynçylygyndan ýaňa hallary bolmaz. Näl hallary bolmaz? Näme dedigini ýa bilerler şol. Näil bolmaz, näil halla bolmaz ken, o näme de bolmaz ken. Şeýle kynlyk ýaňky näme bolsa da ýa ne edip sypmaly sypmaly. Çäre gözlemeli. Indi näme o gün eýýäm öňünden etmedik bolsaň, o günde nähili urunsaňam çäräň bolmaýar. Diňe eden amalyň bolar. Sebäbi näme diýýär Allah Tagala, Ýewme ýekumun nasu li Rabbil alemin. Allah Tagalaň öňünde o gün adamlar durarlar. Hasap bermek üçin. O günem näme depelerine geler, golaýyna geler, beýniler gaýnar, derýalar gaýnap gurar. Şonuň ýaly agyr gün. Şonuň ýaly agyr günde näme çykalga bolar, nähili adamlar bolar? Ýunusam hadysynda aýdýar. bir çagyryjy näme yglan edýän, näme çakylykçy ça gygyrar-da näme de kim diýýär dünýede näme abadat eden bolsa diýýär şoň ýanyna gitsin. Kyýamat dagy boljaka. O hemme näme butparaz hristianlar öz buty näme krestiniň yzyna düşüp giderler. Ýehudylar öz näme çokunan zatlarynyň yzyna düşüp giderler. O butparazlar butparazynyň üstüne näme kim näme çokunyp gidene hemmesi näme dargap gider diýär şo taýda. Şunuň hemme dargap gider kim galar diýär. Olar Allatagalaň Özüne ybadat edin galdylar. Ýagny, gowusy we erbedi bilen. Töwhid, muslim bolanlar dünýede, we hatda näme mynafygam galar. Näme üçin dünýede bize musulman bolup görünýär? Sežde etýär, sežde edibilmezdi. Şo wagtlar näme talap edi musulmanyň edibiljek işini edibilmez. Eýýäm näme şo wagt ýüzi açylýar, hakykady näme dile belli bolýar olar. Şonda näme diýerler diýýär, diýler olar diýýär, kezeptum, ýalan aýtdyňyz diýýär. Allah Tagalaň ogly bolmady. Allah Tagalaň näme perzendi bolmady diýdi, siz oňa näme ybadat edýärler diýdi. Onda näme isleýäňiz indi diýýär, indi boldy, indi boljak halyňyz boldy, siz müşrik. Näme isleýäňiz diýende bizi bir suwaraýda diýýär, suw sar diýýär adam, erribet. Bize bir suw beräýdä diýýär welin, şonda näme diýilerde, Içiň diýlen. Suw ýala bir zat görkediler diýe şo taraba ýörärler, bir-birine içeleşip jähenneme gaçarlar. Bulam ýehudylaň haly. Barjak näme tutjak mekanlar. Soňam Nasrani hristianlara da näme diýler? Näme etdiňiz? Dünýäde kime ibadat etdiňiz diýene Isa ibnullah diýerler. Şonda-da olarda aýdar, Ýalan sözlediňiz diýerler. Sebäbi näme, Allah Tagalaň ogly bolmady diýer. Sizem näme isleýäňiz diýilende, olaram diýer, Bize bir suw beräý diýer. Olaram edil ýaňky käfirler ýaly hem jähenneme sürlerler diýer. Buharyda gelýän hadysda şo. Jähenneme sürlüp näme barjak ýerleri näme jähennem bolar diýer. Ine, ne üçin ýa agyr günüň ýaňky ýehudylaň geljek haly. O näme musulmanlar näil bolar? Hiç kynçylyksyz, hiç hili näme päsgelçiliksiz her bir musulman öz Rabby bilen gürleşer kyýamat günü. Allah bilen onuň arasy içki terjimeçi, ýagny periwodet, bir araçy bolup ýok bolmaly. Göni Allah tagalaň näme özi bilen gürleşer diýýär. Şonda şol adam Allah bilen gürleşip otyrka sagyna sereder we hiç zat ýok diňe eden amaly diýýär. Çepine sereder diýýär, hiç zat ýok diňe eden amaly diýýär. Soňam öňüne sereder bolyn dowzah. Şonuň üçin Peygamber sallam näme diýýär yzyndan? Kim kim başarýan bolsa diýýär, şo jähennemiň gyzgynlygyny özünden daşlaşdyrmaklygy diýýär. Hatda hurma bilen hem bolsa diýýär. Sadaka diýen kiçi zat aýdýar. Şoň bilen hem näme ediň diýýär, şondan uzaklaşyň diýýär. Ä näme o günüň kynlygyny adam boldy. Allaň öňüne dikildiň çagaňam bilen bileňok, ýoldaşyň bilenem baraňok, milletiň bilenem baraňok. Nämäňe bararsyň diýä, sagyňa seredersiň amalyň, çepiňe seredersiň aňa, öňňe seredersiň dowzah. Boldy indi nämä garaşýaň. Amallaň taýyn iki tarabyňda-da, günäňem, sogabyňam, ne öňňem dowzah, şonuň üçin näme etjek ýomsa ägälendirýä. Kiçi zat diýmäň ýöne Allaň ýoluna sarp ediň-de. Mysal näme üçin kiçi berýä. Şonam az görmäň diýýär, Allaň ýoluna sarp ediň-de, näme ediň-de, özüňizden şo dowzahy daşlaşdyryň. O näme şo günüň kynlygy we afaty, erbetligi näle şon ýalak ýollar bilen bize ýetdi. Näme Allah, Allaň Resuly bize näme etdi, wasp etdi şony. Şo Enes bin Malikden sonra radiyallahu anh aýdýar, Peygamber sallamdan soradym diýýär. Şefagat kyýamat gününe şefagat barada diýende, Maňa şepagat edersiň-aý, ýa Resulallah! diýip, ýaňçalyýan Pygamber sallallam soranda, Ene failun, diýýär. Men, ine we men şepagat edýänçi, diýýär. Şonda nirde taparyn kyýamat gününe, ýa Resulallah, seni diýende, Meni, diýýär, nirde taparsyň, diýýär, syratyň ýanynda, syrat köprüsiniň ýanynda taparsyň. Eger-de o taýda tapmasam diýen, o taýda tapmasam ne, nirde gözläýin ýa Rasulullah diýende, mizanyň, tereziň ýanynda, hasap mizan tereziň, o taýda tapmasam ýa Rasulullah diýende, hawzyň ýanynda diýýär. Näme hawz? Içilýän. Şu hawz bar-a, şu hawzyň hem näme alymlar aýdýar, iki görnüşi bar diýýär. Adam göni kyýamatda gabryndan gopanda, şonda içiljek bir hawz bar diýýär. Oda ýene-de bir howza syratdan soň bar. Şunuň. Syratdan soňam ne ölen soň adam teşneläp çykar, irri we suwsap çykar diýär. Kim şu howzdan içse diýär, Peygamber sallam din ähli sünnet içer ondan. Bedatçy içmeýär, müşrik içmeýär, kafir içmeýär. Muslim ähli sünnet içer. Ondan galan näme içmeýär? Gabrdan. Gabrdan gopan soňra şonda içýär. Şonda içen Şoň üçin näme diýýär, şon ýalak ýerde taparsyň dä. Sebäbi diýýär, men şo üç dä, üç ýerden başga ýerde bolmaýan öwünde diýýär. Şo üç ýerde näme men tapylaryn diýýär. Tirmiziden gelýän hadys, sahyh hasan hadys diýýär. Wallahu alem. Onça näme kyýamadyň käbir apatlaryny sanaýar-da şu taýda şu kiçi kitapda. He näme owunýaňky ýala kun. Adam näme çykalga gözläp, ejesi bolsun, kakasy o hemmesinden geçer ýöne dowzaha men düşmän, çagalam mal ýöne men salman. Onuň üçin şu wagt biz näme Allaň ýolundan alyp galýan käbir zatlar bolýar, düşünibilemzokda, imanymyz pes, kyýamada bolan ýakynymyz ejip, onda näme durýas, bir aýagymyzdan bir zat aslyşýan ýaly, bir zatlar garaşýan ýaly, çekilip durýas, Ýöne kyýamatda şo biz saklan zatlar bize näme beter zyýan boljak. Gowy düşünsek näme ýakynymyz kyýamada bolan imanymyz heläklikligiň erbetdigini, kyýamatyň agyrlygyny, erbetligini bilsedik doly şekilde bunýalak näme arkaýynlyk, bunýalak ýöne bir zatlara bir ýönekeý garamaklyk näme bizde bolmazdy. Diýen mysal näme? O gün kyýamat günde haýyr ähli bar diýýär, o şer ähli bar diýýär. Haýyr ählinden näme käbirlerini sanap berýär Pygamber salam aýdýar. Kyýamat günde haýyr ählileriniň biri näme bir rahatlyga, bir bagta ýetjekleň biri kim Bakarany we Älimran suratyny öte derejede köp okap durmuşyny şoň bilen baglaşdyryp ýatlady birinji şoň bilen näme ýaşap köp durmuşyny şoň bilen baglan Onuň üçin ony pyýonysam üç görnüşde üç görnüşde wasp edýär. Kyýamatda geler diýýänki ýaly kyn günde adamyň üstüne näme göýä bir gara guşlar ýaly bulut bolup saýalar diýýär şo ýaňky gün bar-a üstüňe gelen şoň bilen şoň arasynda bolardy diýýär ony kölegeläň gara guşlar bulut ýalak bolup diýýär şoň aşagynda näme ýaňky adamlar näme eder kölegeler diýýär. Şonuň üçin Pygamber sallallahu aleyhi we sellem näme diýýär hadysda, Müslimden gelýän hadysda? Ikrau suratul Bakara diýýär. Eger köp okaň diýýär. Okaň diýýär şu Bakara surany diýýär. Sebäbi kim ony okasa bereket tapar diýýär. We onam taşlanam näme betbagt bolar diýýär. Wo diýýä, ony okana diýýä, jady hiç hili zyýan beribilmez. Jadygoýyň jadysy daň näme zyýan, hiç hili zat beribilmez diýýä. Bu näme ýaňky Kuran bilen durmuşyny bagla, Kuran bilen näme ýaşap, Kurany okap, oňa düşünjek bolup, gaýrat edýän adamlaň näme haýry, haýyrly kişiler şolar diýýä. Wo ýene bir topar kişiler bar diýýä, agyz bekleýänler. Allah üçin. Ýöne hemmesinde yhlas gerek bolanda, başda aýtdyk-a yhlas. Şu hemme ediljek amallarda yhlas halys Allah üçin bolmasa, takwalyk bilen bolmasa, musulman bolsaňam kabul bolanok. Sebäbi näme? Öňem kän mysal berdik. Adam alaýhyssalamyň iki ogly. Ikisem muslim, sadaka berýärler. Allah Tagala birini kabul edýär, birini kabul edýär. Näme üçin? Biri takwa däldi. Sebäbi Allah Tagala diňe takwalardan kabul edýär. Içi takwalyk bolmaly özem yhlas bilen bol. Pygamber salam näme aýdýar ýaňky näme agyz bekleýänler barada. Eee näme kyýamat günde ýaňky agyz bekleýänler iň gowy is Allahyň ýanynda iň gowy isler ýaňky agzyny bir Allah üçin bekleýänden agzyndan gelýän is diýär. Däli kyýamat günde isler misgiň isi bolup gelerler. Şon ýalak näme? Öwgüli hally. Bu haj edýänlerem näil şon ýalak. Haj edýänlerem näme haýyr haýyr ähilleň. Ýöne bir käbir waspyna diňe bir wasp bilen çäklenmeli däl-de musulman hemmesini näme özünde jemlejek bolmaly. Dä nä kür käfir türkmen halky näme diýýär? Allah Taala kim bagyşlajagy belli däl diýip, arkaýyn oý, özlerem bir arkaýyn. Özlerem diýýär bi kim bagyşlajagy. Indi şoň üçin biz näme etmeli, yhlas etmeli, kim bagyşlajagyny bilemzok. Kimi bagyşlajagyny bilemzok. Olar kim bagyşlajagy belli däl diýýär-de, özlerem bagyşlanan ýaly özlerini arkaýyn aýtýar. O käfir. Näme ne Allahyna Allah diýýär, ne pygamberine pygamber diýýär, ne dinine yslam diýýän käfirler. Diýäýselerem şony ýigrenýärler. Onuň üçin näme on ýalyk diýmeliler. O ýene haýyr ähli kyýamatda gowy ähli boljaklar kim? Allah Taalanyň ýolunda ýaralananlar. Ýara alanlar, Allah Taalanyň ýolunda ölenler. Pygamber salam hadysynda näme diýýär? Men qatala fi sabilillahi min rajulin muslimin. Kim diýýär Allaň ýolunda diýýär, musulman adamlardan ursa diýýär, düýesiniň üstüne münüp, ne az zat görmän diýýär, şol zat bilen Alla Tagalaň ýoluna çykyp ursa diýýär, wejebet lehul jenne diýýär, oňa jennet wajyp bolar. Oňa jennet wajyp bolardy. Kimem jeraha diýýär, jerhan diýýär, fi sebile, ýa-da bir ýara alsa diýýär, Allaň ýolunda diýýär. Ýa-da bir islendik bir uly-kiçi ýara alsyn diýýär, kyýamat gününde diýýär, ýyýsy diýýär, za'faran diýýär. Oň diýýär, za'faran şo gülleň iň gowy ýyýslerini aýdýar. We rihi diýýär. Ýyýsem we reňki hem ýaňky ýalak bolup gelýär. Löwni za'faranyň reňki diýýär we ýyýsem näme, miskiň ýyýsy ýalak bolup gelýär. Şunuň günäsi hem birinji dämi damja gany, gaman gany bilen, başga hadysda gelýän näme, bagyşlanar diýýär. Haýyr ähliniň wasplary şu ýerde, kyýamatda. Soň i. Tirmiziň Sahyhynda. Soň näme, bul musulman, müjähit, Allaň ýolunda uruşýana haýyr ählilerinden We ýene-de haýyr ählilerinden azan aýdýan. Azan aýdýan kyýamat gününe näme diýýär Pygamberimiz Muslimden gelýän hadysda? Iň boýny uzyn adam bolar diýýär kyýamat günü. Iň boýny uzyn diýende iň näme haýyry köp bolan adam. Sebäbi näme? Muň azana çagyrmaklygy bilen adamlar näme diýýär? Allah Tagala ybadata gelýärler. Alla Tagala näme tagat ybadat edýärler? Şonuň üçin näme olary haýyra çagyryp, ýagny haýýa alas-solah, haýýa alel-felah diýip, gutulyşa, haýyra geliň diýip adamlary näme dowzah odundan çagyrany üçin, jennete. Şonuň üçin nämedir diýýär, şuny ýaly şerh berýärler. Şonuň üçin şoň boýny uzyn ýagny amaly sogaby köp bolar, adamlardan saýlanar. Näme üçin haýyra çagyrylar? Şunuň We başga-da hadysda, bu dünýäki-de. Ýogsa şu kyýamadyň ýankyýalar, näme şeýle kyn güni derilere gark bolup, näme gün depäňe geljek gününde, Pygamber sallam hadysynda aýdýar, Allah Taala ýedi kişini näme eder diýýär? Öz arşy kölegesiniň, arşynyň kölegesinde näme kölegelendirer diýýär? Olaryň biri kim diýýär? Imamul adil diýýär. Adyl näme? Imam. Imam adyl bolsa, Allah Taala ana şonuň ýaly näme uly nygmatdyr. Adyl bolmasa näme ter berileni şolar. Çünki näil imam bolsun, näil emir bolsun, şol adyl bolsa raýaty bilen Allah Tagala näme eder diýip şony öz kölegesiniň, arşynyň kölegesinde kölegedir. Şu kyn günde iller äkitjek gurama gaýnap, kösenç, ýer tapmaz we olar olaň içinde bolmazlar, olara seredip rakatlykda oturarlar. Olaň biri näme, Adyl Ymam diýýär. O ýene biri kim diýýär? Ýaş oglan Alla Tagala tagatda ýetişendi. Ýaş oglan Alla Tagala tagatda ýetişen. Nähili ýetişen? Töwhidde we şu yslamyň terbiýesinde ýetişip, şonda ýaşap, şonda ölen. Düşdüňmi? Indi şon ýaly Alla Tagala tagatda gününi geçiren näme şolar diýip. O ýene-de Adam haçan Allany ýatlardy, näil ýatlar ýekelikde, köplükde däl. Köplükde aglamak, köplükde duýgyny goýarmak ýeňil. Ýöne ýekelikde Allasy bilen bir özi galan Allasyny ýatlap, iki gözünden ýaş akdyrýandy. Şunuň iki gözünden ýaş akdyrýan adam indi nämedir diý Allah Taala kölegesinde kölegene kölegenler. Şu näme köplükde duýgam oýanýar, köplükde ýöne ýekelikde sen näme? Ýekelikde sen-de şol togalanyp, şo ýaşlaryň akýamy Allaňy ýatlap ýa akanok? Ine, şo iki gözden akan ýaş şo Alladan bolan gorkusy üçin şol adamy Allatagala näme eder diýýär, şo arşynyň kölegesinde kölegelendirer. O ýene-de bir adam diýýär. Kalby diýýär mesjitler bilen bagly. Mesjitden kesilenok. Bäş wagt namaz mesjitde. Şunuň ýa mesjitde okalan namaz bilen öýde okalan deň däl. O mesjit baka arkaýynlyk baka da şeýle arkaýynlyk bol rahatlyk bolan. Ýöne mesjide gidip jemaatda bolmaklyk öý bilen deň däl. Hatda haram diýýärler. Soňam iki adam Allah üçin söýdüler bilin. Başga hiç zat baglamadylar. Milletem-de, dostlugam-da, garyndaşlygam-da. Ýa-da näme işiniň birligi hem däl, ýok. Diňe Allah üçin söýdi. Näme üçin şol adam Allah Taala takwalyk edýär, Allah Taala buýranyny edýär, gaýtar. Şu sebäpden ola on söýdi, olam on söýdi. Reňkine, milletine seretmezden. Şolaram näme ýaňkylaň içiniň birinde boljak. Ýene-de iň kyny näme, iň adamlary näme oýarýan şul amala bir adam diýe bir owadan özem atly abraýly baý aýal näme özüni hödürläp ýa haram işe çagyranda zyna etmeklige men Alladan gorkýan diýip şondan daşlaşan. Soň, Men Alladan gorkýan diýip, näme şondan başlaşan? Siz-ä näme şeýle hödürlemäkä gözlenýär-dä şu wagt? Ýok, hödürläýende kim näilçi alyp çykjak, Allah Tagala bilýär. Çyn bolsa bir kyssa bar. Bular tarapda bir oglan şon ýalak bir waýenni käfiriň heleýi zyna çagyranda, Içerik salypdyr allap eýdip beýdip. Şonda şol aýal bol indi şol iş meň bilen etmese märim aýtdyr seni basdyraryn Muslim oglana. Muslim oglana basa olam çäresiz bolýana tuwalede bir girip çykaýyn diýip tuwalede girip meýdan edip hemme meýdan üstüne çyrşap çykyp. Ol aýalam näme üstüniň erbet şekilini görüp çyk gümüň çek diýipdir da haramzada däli ýer çeken şeýtse garga. Soňam ol oglan düýşünde görüpdir Ýusup alaýhyssalam. Sen şo derejä ýetdiň diýipdir. Şonuň üçin näme Allah alem düýşlere itibaram ýok, ýöne onda da adamyň da oý ýörýär da şonuň ýaly. Şonuň ýaly aýal näme çagyranda Alladan gorkýan diýip, näme şonda haram iş etmeklikden gorkup gaçýar. O edilende, ýagny käbir hallar seredilýär welin, hödürlemäkä gözlenilýär. O hödürlese Allah gorasyn. Allah Taala şon ýalar bermeýän hem bir gowgat. Kime näme geçjek, kime geçip bilmejek şony bilýär. Säme diýip, men Allahdan gorkýan diýip, näme etdi? Şonda onuň ýedinjisi hem näme? Bir adam diýýär, sadaka berýär diýýär, sadaka berende näli? Allah üçin maňa gyzykly däl, adamlar meni bilsin, bilmesin diýýär. Näme sag bere, ele eliniň beren çepi bilenok diýýär, şon ýaly. Şon ýalak berýär diýýär. Sagynyň berenini çepi bilenok. Çepiniň berenini ýa sagy bilenok. Nämeden diňe Allaň yrwany gerek. Adamlaň öwgüsi adamlaň maňa gowy sen şulam bir jomart kişi şulam bir sadaka berýän kişi diýen näme şon ýaly magtamatyna mätäç däl. Kä näme töwhide düşünen adam adamlaň ýüzünden geçýän eken. Töwhide düşünen adam adamlar men barada näme pikir edýär men barada gowy diýýär er şolaň ýüzünden geçibilmän bir hile käbir ybadatda bulaşýar ýok geçýän eken. Şonuň üçin näme edýär? Şonýalyk töwhidini, şonýaly derejede yhlasyny, ybadatyny diňe Allah üçin edýär, illere-de bildirtmek islänok. Ýa näme, şeýtan her hili tarapdan gelýär-de. O ýene-de näme kölegede kölegelejekleň biri näme diýär Allah Taala kyýamat gününe Tirmiziden gelen bu hadisde. Allah Taala diýer diýe kyýamat gün hany diýe meň irzalygym üçin bir-birini söýenler diýip sorar. Meň irzalyk üçin bir-biri bilen söýüşip näme de gatnaşanlar hany şolar diýip sorar diýe. Olary men näme şu gün diýe Öz kölegämde näme kölegeletjek diýýär. Bu näme Müslimden gelýän hadys. Şunuň hany şon ýalak bu nemeler diýip Allah Taala näme olary sorar diýýär. Şonuň üçin näme Allah üçin söýüp, Allah üçin ýigrenmeklik diýilýän zat. O dinde ýaman uly orun oýnaýar. Ýöne näme adamlar millet paraz bolanlyk üçin ýa-da bähbit paraz bolanlyklar üçin o başga-da näle We başga-da näme sebäpler bolany üçin bu näme ybadatyny batyla çykarýarlar-da? Ol ybadatlary näme batyla çykarýarlar-da, ýaňky dünýe wahbitleri üçin näme diýe gatnaşyk başlaýarlar? Şunuň şonuň üçin dünýe wahbitlerine däli o zatlary unudýaňda, Allah Tagalaň yrzalygy üçin näme şol ybadada, şo takwalyga, şoňa eýe boljak bolup näme etmeli? Adam ogly şoňa jyrjysma, şony etjek bolmaly. Ve näme gözel ahlagyň eýesi bolanlaram, näme şu haýyr ählinden bolýarlar, sebäbi Pygamberimiz sallam näme diýýär? Kyýamatda müminiň mizanynda, terezisinde iň agyr geljek zat näme gözel ahlagydyr. Gözel ahlak diýlende olanlar bir adam haramzada bolanda, arassa, fäsik, nejis bolanda oňa ýylgyryp baklar. Gözel ahlakda. Şoňa ýagşylyga buýrup, ýamanlykdan, diniň buýran ahlagy bilen ahlaklanyp, Pygamber sallam nähili ahlagy nähili gowy bolanda-da, fäsik nejislere nähili gaty bolýardy. We sahabalaram şonuň üçin, näme üçin şonuň üçin şo ymmat şonuň ýaly gowy terbiýä eýe boldy? Sebäbi näme? Allaň Resulynyň terbiýesini aldylar. A bu wagt näme bir adam haramzada fäsik nejis onda-da oň bilen gülüşin ýa ýylgyryp nejisini as ol adam gowlanmaýa. Ol adam näme hiç hili haýyra gelmeýä. Näme üçin sebäbi oň terbiýesi eýýäm näme ahlakgyl terbiýe däl. O zyýan terbiýe. Amallaňňy näme bar sen? Bu öwýä öwýä adamyny döwýä soňon arahat bolýa arkaýyn bolup. Aýatgy döwýän näme diýýä. Kemiň aýdýa düzedýäň ýene takwalaňa dowam edýä. Aňyrky näme haramzada bolsaňam haramzada bolsaňam gowy bolup gatnaşyp ýör erbet bolsaňam şeýdem adam zaýalanyp gidýä. Şonuň üçin näme selefler şonuň ýaly gatnaşyk eden. Näme şon ýaly käbir wasplar başga-da näme kän wasplar bar. Musa yslamda näme kyýamatda gowgy wasplar bilen öwgülenleň içinde boljaklar. Şolaryň biri näme diýýär? Öz gahary gelende öz gahary gelende nämeden öz gaharyn ýeňip Ýaňky özem başarýaka şol adamdan gahar näme hakyny alyp ýa urup ýa sögüp şony ýaly pes etmek nemesi baka şony nämeden taşlan Allah tagala üçin Allah tagala näme eder on ýalyny çagyrar kyýamat gününe we şo halklaň içinde iň haýyrlysyny edip şolaň içinden şeýip çagyrarda näme eder diýe saýla şu hüýrlerden haýsyny isleseň diýe. Şeýdip isledipsem hüýr saýladan. Ýöne näme ýakyn bolmaly, iman bolmaly zatlar etjek bolsa. Şunuň şon ýalaklaryň içinde näme çagyryp Allah Taala özüm näme Allah Taala kıyamet günde şu döwürde adam seredip görüň birini bir ýerde bir kan tanş bolsa ýa bir emir tanş ol bol bol. Şony çagyryp aýratynlasa huh bir monça bolýa oh düşün. Allah Taala on ýalak mysallardan päk. Kyýamatda hiç kalga tapylmadyk gününde sen şol ybadatyň Allah Taalaň yzalygy üçin etseň gözeň ýeter. Allah şu kynçylykdan seni çagyryp şeýtip gel diýerde. Saýla şu hüýrlerden. Çykarany çykardy. Oňam hüýr ber. Näme üçin? Sen şu takwalygy men üçin etdiň. Yhlas gerek. Yhlas gerek onçun. Şunuň Allah Taala öwýär, köpçülikde öwýär ondan. Bu näme ýene bir käbir görnüşli adamlar bar diýen näme başarýa gowy gaty owadan geýmeklikde ýöne näme Allah Taala üçin Adamlardan saýlanyp bir öňe turşup bir tekepbirlenjek bolanok şonuň üçin hem sada bolup ýören takwalyk ortalyk bolan adamlar näme Allah Taala näme öwýäde şolaram kyýamat günde ýaňky ýallardan içinden geçjek diýen.